Որն է պատճառը, որ դպրոցներում չկան տեխնիկական ու բնագիտական առարկաների ուսուցիչներ։ Այս հարցի պատասխանի փնտրտուքը մեզ տարավ Արցախի Մայրբու, ամենասակավա ուսանող ֆակուլտետ։ Իմ զրուցակիցը բնագիտական ֆակուլտետի դեկան Վոլոդյա Միրզոյանն է։ Ֆակուլտետի վիճակը պրոֆեսորը թվերով է ներկայացնում։ Այսպես, Արցախի Պետական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետում գործում է 10 կրթական ծրագիր 386 ուսանողով։ Ընդ որում արկա բաժնում սովորողների թիվը 220 է, հերրակա բաժնում 166։ Մագիստրատուրայում գործում է 5 կրթական ծրագիր 50 ուսանողով։ Բնագիտական ֆակուլտետի դեկանն այս թվերը կորցանարար է համարում։ Այս խնդրի պատճառների մասին ֆակուլտետի դեկանը երկար է մտածել եւ եկել այն եզրահանգման պայման, որ դպրոցում բավականին քիչ է համապատասխան մասնագիտության ժամանականակները Մանկավարժության մասնագիտությամբ աշխատելու ցանկացողները քիչ են, հավանաբար դա պայմանավորված է նաև աշխատավարձի չափով։ Չունենք համապատասխան արտադրություն, գիտահետազոտական ինստիտուտներ, որտեղ կարող են մեր շրջանավարտները աշխատանք գտնել եւ բարձր, ասենք, աշխատավարձ տալ։ Սա այն խնդիրն է, որ մի շարք անգամ բարձրացվել է, բայց այդպես էլ լուծումը չի գտվել։ Ըստ Միրզոյանի խնդիրներից մեկն այն է, որ դիմորդները հաճախ չեն հաղթարում ընդունելության ամենացածր շեմը։ Դպրոցում չկա մասնագետ, հետևաբար առարկան հավոր պատշաճի չի դասավանդվում եւ յուրացվում։ Հետո դիմորդը չի կարողանում հաղթարել ընդունելության շեմն ու բուհը մնում է առանց ուսանողի, ասել է թե առանց վաղվա ուսուցչի։ Ստեղծվել է փակ շղթա, որից պետք է ելք գտնել։ Ելքի մի տարբերակն ինքն է առաջարկում։ Առաջարկում ենք, որ օրինակ կոնկրետ քիմիակենսաբանություն, աշխարհագրություն, ֆիզիկա մասնագիտություններով հաշվի առնելով վերջին տարիները բավականին քիչ են դիմորդները։ Փորձենք տարբեր շրջաններից ուղղակի առանց ընդունեցան քննության ներգրավել ու թեկուզ հարցազրույցի ձևով ցնել համապասխան մասնագետները, կրթական ծրագրերը եւ փորձել ուսումը կազմակերպել։ Այն պայմանով, որ այդ ուսանողները վերադառնան համապատասխան շրջան դպրոցում աշխատել։ Այս տարի աշխատանքներ է տարվում բուհ դպրոց կապը ամրապնդելու համար։ Բնագիտական ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ալիսա Շամիրյանը նշում է, որ կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ, զարգացնելով դպրոց համասարան համագործակցությունը։ Շատ կարևոր է, որ հաստատենք կապը ուսանող աշակերտ, իսկ դրա համար մենք կատարում ենք մի շարք աշխատանքներ։ Հանդիպումներ ենք ունեցել դպրոցների հետ, ավարտական հիմնականում դասարանի աշակերտների հետ, փոքրիկ խաղեր ենք կազմակերպել, որից հետո արդեն եզրափակիչ փուլը եղել Արցախի պետական համալսարանում Մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերը նույնպես այս խնդրի լուծմանն են ուղված, բայց դրանք առանձին քայլեր են, որոնք չեն կարող լուծել արդեն համակարգային դարձած խնդիրը։ Իսկ այն, որ այս խնդիրը դեռ երկար տարիներ է զգացնել տալու իր հետևանքները, կասկած չի հարուցում։ Այն շատ ավելի լուրջ ջանքեր ու համակարգային լուծում է պահանջում։ Աննա Գրիգորյան, Արցախ լրատվական։